Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Անցած 5 շաբթի օրը հունիսի 25-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սրբոց Թարգմանչած հարցն մերոց Սահակա եւ Մեսրով Բատոնը խնկարկեց Երանելի Սրբերի հիշատակը։ Բարեկամներ տոնի խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում այս եթերաժամին հյուրընկալել ենք Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyanin։ Թեև 301 թվականից Հայաստանն արդեն պետականորեն դավանում էր քրիստոնեությանը, սակայն դեռևս 5-րդ դարի սկզբին Աստվածաշնչի գրքերը, եկեղեցական երկերը, ժամերգություններն ու ծեսերը հունարեն կամ ասուրերեն էին, քանի որ հայերեն գրեր չկային։ Այդ լեզուները ժողովրդի մեծ մասի համար անհասկանալի էին եւ քրիստոնեական քարոշչությունը տարվում էր թարգմանաբար Աստվածաշնչի հայերեն խոսելն անհրաժեշտություն էր։ Միաժամանակ 387 թվականին հռոմեական կայսրության եւ Պարսկաստանի միջև բաժանված Հայաստանի երկու հատվածները, արևելյան եւ արևմտյան, սկսել էին օտարանալ միմյանցից։ մի Հայաստանի բուզանդական հատվածում եկեղեցական լեզուն հունարենն էր, իսկ պարսկական մասում ասորերենը։ Բնականաբար հունարենն ու պարսկերենն էին տարածվում հայերի շրջանում, ինչպես Խորեն առաջին Մուրադբեկյան ամենայն հայոց կաթողիկոսն է գրում 1936 թվականի հոկտեմբերի 10-ի հայոց գրերի գյուտի 1501-ին նվիրված կոնդակում չկա ոչինչ, որ մարդկանց միմյանց զոդի եւ շահկապի այնպես, ինչպես լեզուն եւ կրոնը, հատկապես հայ ժողովրդի պարագայում, որը մշտապես բաժան-բաժան լինելով այս երկուսով է միայն իրեն հայ եւ հայ եկեղեցու անդամ ճանաչում։ Օտար տիրապետությունների ներքո ուծացած վտանգի առջև հայերեն դպրություն ունենալու անհրաժեշտությունն առավել քան հրատապ էր, որ เป զի ժողովուրդը ոչ միայն խոսեր, այլև գրեր ու ստեղծագործեր, արտահայտելով քրիստոնեական իր հավատը, ոգին եւ ճանաչողությունը։ Այս ամենով է պայմանավորված գրերի գյուտի նշանակությունը, որն իրականացավ Վրամշապուհի, Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի ջանքերով, նվիրումով ու հանճարով։ Նրանց հիշատակի հանդեպ բոլոր դարերում հայ ժողովուրդն արտահայտել է իր մեծ սերը, խոնարհումն ու մեծարումը, նրանց ճանաչելով հայոց մեծ վարդապետներ։ Անցած 5 շաբթի օրը հայ առաքելական բոլոր այն եկեղեցիներում, որոնք կրում են խնկելի սրբերի անունները, մատուցվել է պատարակ։ Պատարակիչ քահանանները քարոզի իրենց խոսքում մանրակրկիտ անդրադարձել են օրվա խորհրդի կարևորությանը։ Դարձի տաղավարում մեր Սուրբ Թարգմանիչ հայրերի հոգևոր սխրագործության մեկնաբանությամբ հյուրընկալվել է Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մեսրոպ Մաշտոց, զինվորական, սպա, ուսիալ, գրագետ, գիրտ մարդ, մարտնչող, պայքարող եւ հայրենասեր։ Հասկանալով մեր աշխարհագրական վիճակը, դժվարին կացությունը, մեծագույն կայսրությունների արանքում գտնվելը լավ էր գիտակցում, որ կարող են հայերը ձուլվեն, կորչեն պատմության ասպարեզից։ Եվ նա որոշեց ընտրել մի այլ ճանապարհ, պայքարի մի այլ ձև ոչ թե մարմնական պայքար, այլ հոգու մտքի պայքար։ Եվ նա դառնում է հոգևորական։ Եվ խորհում է, աղոթում է, դիում է Տիրոջ։ Եվ մեկ օր ինքը մոտենում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Սուրբ Սահակ Պարթևին եւ ասում է, ինչպես նկարագրում է Կորյունը, Սուրբ Մեսոտ Մաշտոցի աշակերտը։ Նա դիմում է Սահակ Պարթևին մեկ խնդրանքով. մենք հայոց հայբուբենի կարիք ունենք որ ունենանք մեր հայոց լեզուն, որը կլինի մեր մեծագույն զենքը, որ մենք չձուլվենք, չանհետանանք։ Իհարկե, Սուրբ Սահակ Պարթևը օգնում է այս ծրագիրը, նույնիսկ դիմում է հայոց վրամշապու արքային, եւ ինչպես կորյունն է վկայում, վրամշապու արքան ասում է. Ես լսել եմ, որ ինչ որ մեկի մոտ պահպանվել են հին հայոց գերերը։ Եվ Գորյունն ասում է, որ այո, մենք հնում ունեցել ենք մեր հայոց գերերը, բայց դրանք պատմության շերտերի ներքո անհետացել կորել են եւ ինքը մարդ է ուղարկում։ Բերում են այդ հին հայկական տարերը։ Եվ մոտ 2 տարի Սուրբ Սահակ Պարթևը եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը սկսում են այդ տարերով դասավանդել երիտասարդ հայոց աշակերտներին։ Բայց ինչ որ մի բան չի ստացվում։ Ինչ որ մի բան պակասավոր էր ըստ երևույթին։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցը ճանապարհում է աշխարհի մեծագույն գրադարանները։ Երևի հայտնաբերելու մնացած պակաս տարերը կամ ամբողջական այբուբենը գտնելու։ Իր հետ ուսյալ գրագետ իր աշակերտներին վերցնում ճկնում է, աղոթում է, ծոմ, պահք է պահում։ Գրադարանից գրադարաններ է անցնում, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ է կատարում։ Եվ 8 տարի անց տեղ ունենում մի հրաշք։ Կորյունը վկայում է այսպես. Աստվածի զորավոր աչով տեսիլքի մեջ ցույց տվեց հայոց հայբուբենը։ Մատով ժայռիրա գրում էր կարծես թե ձնի վրա էր գրում։ Եմ եսրոպ Մաշտոցը վերադառնում է Հայաստան։ Բոլորը արքայի պես են իրեն ընդունում։ Նա վերագտավ հայոց այբուբենը վերագտավ, թե ամողջովին տեսավ Աստծուց, թե պակաս տարերը գտավ իչոր մի տեղ, բայց փաստ այն է, որ վերագտավ հնագույն հայոց ամողջական 36 տարերը եկավ։ Դիմավորեցին արքայի պես եւ սկսեցին դասավանդել։ Կատարյալ տարեր էին Արագորեն սկսեցին հարյուրավոր հազարավոր աշակերտներ պատրաստել եւ առաջինը ստանձնեցին Աստվածաշնչի թարգմանությունը վերածելով այն հայերենի։ Թարգմանեցին նախ ասորերենից հարագարակ, որ կոչվում է Փեշիտո, Հարակշտան։ Հետո հունական բնագրից 70-ից թարգմանեցին Ֆրուբսակ Պարթևի, Հորտուցյան, Հաջակցության, Մասնակցության, Մեսրոպ Մաշտոց եւ իր աշակերտները։ Ճանաչել զիմաստություն եւս խրատ իմանալը զբանս հանճարու։ Սա եղավ հայերեն առաջին թարգմանված նախադասությունը առակների գրքից, միաժամանակ դառնալով սրբի առաջին գրավոր падգամն իր աշակերտներին։ Իմաստությունը Քրիստոսն է, բանն Աստված, հանճարի խոսքերը Սուրբ Գիրքը, որի խրատով մարդն ապրելու է ճշմարտության եւ հույսի ճանապարով, քարոզելով այդ խոսքերը բոլոր ազգերին։ Կենաց խոսքն արդեն հնչում էր հայերեն, սաղմոսներն արդեն երկվում էին հայերեն։ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունն առաքելություն ուներ։ Թարգմանությունների մեջ մշտապես մնալով Թագուհի հայերեն Աստվածաշունչը մնաց եւ Սուրբ Գիրքը հետագայում այլ լեզուներով թարգմանելու լավագույն հիմքը։ թագուհի թարգմանչած։ Բոլոր թարգմանությունների մեջ թագուհի ինչու։ Հունարեն բնագիրը ամբողջական չի պահպանվել, մի մասն է պահպանվել։ Բայց եթե մենք կամենում ենք հունական պակասորտ մասերը վերականգնել, նա միայն կարելի է վերականգնել գրաբարից, ոչ թե հին գերմաներենից, լատիներենից, որտեվ գրաբարով այնպես կատարյալ մի թարգմանություն են արել մերոնք, մեր հայրերը, որ բնագիրը շատ արագ վերականգնում է հունարեն գրաբարից։ Ուրեմն այդ թարգմանչած արվեստը, որ իրենք մեզ փոխանցել են, կատարյալ էր։ Կատարելապես էին տիրապետում։ Իհարկե, այստեղ կա ասորտնությունը, ասո նախախնամ Կա սուրբ երրորդություն, որին մենք պաշտում ենք։ Եվ կարծես թե երեք անձեր երկրի վրա որպես արտացոլում երկնքի հայոց թակավոր կաթողիկոս եւ վարդապետ միասին դերակցեցին այս ծրագիրը որբիզի մենք չձլվենք եւ մեր ժողովուրդը ինչ է ասում երկնքից բերեց 36 զինվորներ որոնք ցայսօր մարտնչում են մեզ հետ մեր հավատքի համար մեր մշակույթի համար մեր ինքնության համար դա այդպես է եւ մերոնք սկսեցին թարգմանել բազմաթիվ աստվածաբանական, փիլիսոփայական գրքեր, պատմական գրքեր, եւ դա կոչվեց ոսկե դար։ Կատարյալ թարգմանություններ, մեկնաբանություններ։ Մենք որ ասում ենք թարգմանչած արվեստ, դա ոչ միայն ուղիղ թարգմանություն պիտի հասկանանք, Թարգմանչական արվեստի մեջ կա նաև մեկնաբանություն, բացատրություն, լուսաբանություն։ Թարգմանությունը կարող է լինել զանազան ձևերով։ Մենք երաժշտության միջոցով կարող ենք տրամադրություն փոխանցել, նկարել կտավի միջոցով, ճարտարապետության միջոցով, դիմախաղերի միջոցով, դեմքի հայացքի արտահայտության միջոցով փոխանցել այն, թարգմանել այն, ինչ որ մենք կամենում ենք՝ տալ, հասկացնել, մատուցել։ Եմ եսրոպ Մաշտոցը գալով եւ թողնելով աշակերտներին բաղարշապատում էջ միացնում։ Արագորեն եկավ Ամարաս։ Այստեղ դպրոցին էց ինքը։ Ինքը դարձավ ուսուցիչը եւ երկու տարի դասավանդեց բազմաթիվ աշակերտներ պատրաստելով, որից հետո Արցախից անցավ ուտիկ աշխարհ, գարդմանած աշխարհ։ Այնտեղ էլ երկու տարի սկսեց դասավանդել եւ քարոզել Քրիստոնյա։ Ամարասի վանքը դարձավ Արցախի հայոց առաջին դպրատունը։ Այսօր էլ Ամարասում պահպանվում է այն խուցը, որտեղ հանգրվանել է Մաշտոցն իր գործնեության ընթացքում։ Ամարասի վանքն ավելի սուրբ դարձավ։ Մեզ համար պարզապես երջանկություն է երբեմն-երբեմն որպես ուխտավոր լինել Ամարասի Սուրբ Գրիգորիսյան անունը գրող վանքում, քայլել մեր մեծ սրբերի ոտնահետքերով եւ լուրը երթվել, լինել արժանի շարունակողը, խնկելի սրբերի գործի եւ գաղափարների։ Ամեն ուխտյալ հայորդի յուրովի է պատկերացնում, տեսնում եւ զգում ամարասի հովիտն ու վանքի գեղեցկությունը։ Ժամանակակից բանաստեղծն այսպիսի զգայուն տողեր է ծոնել եւ իսկության շղարշը բացել հերթական այցելության մի պահի։ Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում դպրոց է բացել Արցախի ամարասվանքում, ու մեր օրով վանքն ոցվել դարձել է Սուրբ գրերի տուն։ Ասում են, թե միջև հիմա էլ, երբ այդ հովտով անց ես կենում, ուն գդիր խորին լրությանը, խորրթավոր, մի շշուկ ես հանկարծ լսում, դամաշտոցի ձայնն է անմահ, այբ, բեն, գիմ, դա, Վաղարշապատ Արցախ ուտիկ դպրոցաստեղծ եւ քարոշչական երթը շարունակվում էր Մաշտոցի կողմից։ Հայաստանի գավառներից գյուտարարն անցնում է հարևան երկրներ, հավաքում երիտասարդների, ովքեր պատրաստ են լծվել գործի, թարգմանել ժամանակի լավագույն գործերը, միաժամանակ ստեղծելով ինքնուրույն երկեր։ Ինչ հետաքրքիր արիական ոգի ուներ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Պարթևը Աստվածաշնչի մեջ սքանչելի եւ լուրջ բառեր կան հայտնության գրքի մեջ։ Ով որ մի բառ ավելացնի, պակասացնի, նենգա փոխի, այսինքն սխալ թարգմանի, նզովյալ լինի Սուրբ Հոգու անունից, մարդ դժոխք կգնա։ Որքան զգուշավոր արվեստ է դա, որքան լուրջ գործ է դա, բայց տեսեք, հայտնության գրքի մեջ մի բառ կա, հունարեն կոչվում է անտիքրիստոս, հայերեն պիտի հասկանանք հակա Քրիստոս։ Հեշտ է հայրը թարգմանել։ Անտի Քրիստոս Հետաքրքիր է, որ Մեսրոպ Մաշտոց այդ բարթև ուղակի այդպես չթարգմանեցին։ Գնացին տարօրինակ մի ռիսկի, հոգևոր ռիսկի, ռիսկի, որ կարող էին նզովվեին Սուրբ Հոգու կողմից։ Չթարգմանեցին, այլ դերեցին անձնական անունը՝ Ներ, որ սատանայի որդին է, որ աշխարհի վերջում պիտի գա, մոլորեցնի, իր կնիքը դնի մարդկանց ճակատի աջ ձեռքի վրա։ Ինչու՞ նրանք այդպես արեցին։ Ըստ երևույթին դա իմ մտածումն է, իմ վերլուծությունն է։ Հակաքրիստոս, եթե լինի, դա կնշանակի Քրիստոսին հավասար եւ հակա։ Բայց ները ընդամենը սատանայի ոգին պետք ունենա։ Սովորական մարդ օշտված դիվային սատանայական կարողություններով։ Ինչպես նա կարող է լինել հակաքրիստոս։ Եվ մերոնք շտկում են, անձնական անունն են տալիս։ Մեծագույն ռիսկ է, հոգևոր արիություն։ Աստվածաբանական ճշգրտում են մտցնում։ Հիանալի, սքանչելի քայլ Այդքան վարժ տիրապետելով հունարենին իրենք մի խոսք ունեն՝ գրամատիկա։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք լեզվի հիմքը, քերականություն։ Մերոնք եթե թարգմանեին բառացի օրեն, պիտի թարգմանեին գրամատիկե, այսինքն գրամա տար, տիկե շարժ։ Պիտի թարգմանեին տարաշարժ կամ տարապար։ Տարերի շարժում մերոնք ուրիշ իմաստ են դրել՝ քերականություն Այսինքն, լեզվի հիմքը ինչ է նշանակում ըստ քերականության։ Քեր ակն, քեր ակունքը։ Քերել մտնել դեպի սկիզբը, սկիզբն աղբյուրը, կամ եթե աչքի նկատ ունեն քերել, բացել աչքը, ճիշտ լուսավորվել, որ ճիշտը տեսնես։ Մտնես բունակունքը, էությունը, որտեղ լեզվի միջոցով մենք կարող ենք հասկանալ ցանկացած երևույթի էությունը։ Ի սկզբանե բանն էր, եւ բանն էր առաստված։ Ի սկզբանե խոսք էր։ Աստված խոսքն ասեց, խոսքի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Օրինակ, եթե Աստված ասում է. «Եղիցի լույս, լույսը տեղի ունենում», ինքը ունի այդ հզորությունը։ Խոսքի մեջ, անվան մեջ կա բնութագիրը այս կամ այն երևույթի էության։ Եվ մերոնք այդպես են թարգմանում ոչ թե բառացիորեն։ Մերոնք հատուկ իմաստ են դրել մեջ։ Դա դե շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է մերոնք ոչ միայն զուտ արվեստին էին տիրապետում, իմաստին էլ էին տիրապետում։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Իմաստաբանական առումով։ Դրա համար, երբ որ ուսումնասիրես գրաֆարը, մեր իսկական լեզուն, մեր արմատ լեզուն, երբ որ գրաֆարով խոսում ես, կարդում ես, Կարծես թե էյության մեջ շատ արագորեն մտնում ես։ Ընկալում ես էյությունը։ Վերցրեք Եղիշեի Վարդանանցը։ Կատարյալ թարգմանություն է։ Երբ որ գրაფարով ընթերցում ես, կարծես թե պոեզիա ես կարդում։ Իսկապես զարմանալի թարգմանություն։ Իսկական արվեստի գլուխ գործոց։ Արդեն 17 դար կա հայրեն գրավոր լեզուն, կա Աստվածաշնչի անգերազանց թարգմանությունը։ Ահա արդեն 17 դար ամեն անգամ, երբ հայ եկեղեցում ընթերցվում է ավետարանը, ուշադրության հրավիրելու կոչին հետևում է դպրած դասի հայտարարությունը. «Ասե Աստված», ասել է թե Աստված է խոսում։ Եվ սա մեր երանելի սրբեր Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի հոգեվոր սխրագործության արդյունքում, նրանց թողած հարուստ ժառանգության արդյունքում, Մեր երկու գյուտարար մեծերը մեկտեղ կազմել են ծեսերի եւ օրնությունների մասշտոց գիրքը, ստեղծել հայոց եկեղեցու տոնացույցը, գրել բազմաթիվ կանոններ, որոնք կարգավորել են եկեղեցական ու աշխարհիկ դասերի պաշտոնեության փոխհարաբերությունները, ամուսնանտանեկան իրավունքի նորմերը, գրել շարականներ, ծիսական աղոթքներ, որոնք իրենց հնչեղությամբ եւ գործածությամբ բոլոր դարերում արդիական են, չհնացող ամեն թարգմանչած տոնի մենք պարտավոր ենք հիշել նրանց ու փառաբանել, օրհներգել, գթություն եւ ողորմություն հայցել Տիրոջը իրենց իսկ ստեղծած լեզվով, հոգեվոր երգերով եւ խնկաբույր աղոթքներով։ Մենք այսպիսի սյուներ ենք ունեցել, այդպիսի հայոց Վրամ Շապուհարքա, որ մտածում էր մեր մշակույթի, հավատքի, գրագիտության լուսավորության համար, որ կաթողիկոսը օրտեց եւ մասնակցեց եւ ունեցանք այսպիսի զինվոր, մարմնավոր եւ հոգեոր զինվոր, ինչպիսին է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Եվ այդ սխրագործության շնորհիվ մենք այսօր մեր լեզվի միջոցով եւ հավատքի միջոցով շարունակեցինք մնալ հայ եւ հայ քրիստոնյա, որտեղ անընդհատ հունարեն ասորեներով քարոզել կամ բերանացի թարգմանել եղել եւ հայրենի վերածել շատ դժվար էր քրիստոնեությունը պահել ու պահպանել։ Եվ չմոռանանք, որ մեր մշակույթը հիմնված է քրիստոնեական այդ մշակույթի վրա, որի ակնքում կանգնած էին Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Ռամ արքայի մեծագույն աջակցությամբ։ Իրենց մեծագույն բարեխոսություն եմ խնդրում ձեզ եւ մեզ համար, որ մնանք ճշմարիտ հայ քրիստոնյաներ, մշակույթի գործիչներ, մեր ինքնուրույն սուրբ երկնային լեզվով, աստվածատուր 36 տարերով։ Տերն ձեզ։ Իրոք Տերն ձեզ, որ միշտ հիշեք Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ, մեր այդ տիտաններին։ Իրենց արածը այն էր, որ մենք մնանք ճշմարիտ հայ։ Պատահական չէ, որ ավանդաբար պահպանվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի խոսքը. այն հայը, որ քրիստոնյա չի, հայ չի, այսինքն պակասավոր է։ Սա մեր տարբերությունն է։ Դա մեր էության բաղադրիչ մասն է, որ մենք մշակույթի, հոգևորի ազգ ենք, ինքնուրույն, եւ այստեղ պատշաճ է, որ ապրիլ 12-ին, երբ որ Սուբիրքոն արեկացում դիեզերական վարդապետ հրճակեց Հռոմի Պապը եւ կարդինալների հանձնաժ հանրաժողովի նախագահ կարդինալ Անջելոն, երբ որ ներկայացնում է Սուբիկոր նարեկացում, նարակատարյալ քրիստոնեությունը ասում է մեկ խոսք. Ուր հայ այնտեղ քրիստոնեություն, սա կաթոլիկ կարդինալն է ասում։ Եվ մեզ համար դա զարմանալի չպետք է դիտվի մենք դա պիտի լավ հիշենք։ Մեսրոպ Մաշտոցի խոսքը եւ Անջելո կարդինալի խոսքը։ Դա մեր տարբերությունն է։ Իսկապես Տերը ընձես, ընմես, որ մենք մնանք հարթած այդ ճանապարհի վրա, որ մեզ կտակել է Սուրբ Սահակ Պարթևը եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց մեծագույն յերա մեծ վարդապետը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 27-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր մեր Սուրբ Թարգմանիչ հայրերի խնկելի հիշատակին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք։